Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ցանկանում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Ռոբերտ Ուոլթերի զեկույցը որևէ արժեքից զուրկ փաստաթուղթ է։ Ստեփանակերտում սկսվել են համայնքապետերի համար կազմակերպող հերթական դասընթացները։ Արցախում անբացահայտ հանցագործություններ չպետք է լինեն։ Ադրբեջանի նախագահի ֆինանսավորմամբ Նիկիտա Միխալկովը պատրաստվում է ֆիլմ նկարահանել։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթի կողմից հրդադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահ պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեւդրված մարտական խնդիրը։ Առաջիկա երկու օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կլինեն Երևանում եւ Ստեփանակերտում, այնուհետ հատելով շփման գիծը հոկտեմբերի 28-ին կժամանեն Բաքու։ Այս մասին ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Առաջին եւ ամենակարևոր հարցը, որով մենք զբաղվելու ենք Երևանում եւ Բաքվում, հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնությունների եւ լարվածությունների աճն է։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ լարվածությամբ, մասնավորապես ցաներ զենքի օգտագործման փաստով։ Դա հանգեցնում է բռնությունների եւ լարվածության ավելացմանը եւ քաղաքացիական կյանքերի խլում նշել ենա։ Ամերիկացի համանախագահը հայտնել է, որ համանախագահների ուղերձը թե Երևանում, թե Բաքվում այն է լինելու, որ պետք է հարգվի հրադադարը եւ թուլացվի լարվածությունը։ Միայն լարվածության կրճատմամբ է ըստ նրա, որ կարող են հաջողություն ունենալ այս պատերազմի ավարտը հաջողությամբ նշանավորելու համար։ Մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարեվերջ կլինի նախագահների հանդիպում։ Մենք փորձում ենք այս բարձրաստիճան հանդիպման ժամկետների շուրջ համաձայնության գալ նշել է Վորլիկը։ Այսի երրորդ պատճառը, որ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանում են, վստահության ձևավորման կարևորումն է։ Այս մասին մենք խոսելու ենք թե Երևանում, թե Բաքվում եւ որոշ գաղափարներ ենք առաջ քաշելու։ Ինչ վերաբերում է փախստականների խնդրին, Ուորլիքը նշեց, որ չի կարող լինել հակամարտության լուծում, եթե փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների հարցը չքննարկվի։ Ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի 100 հազարավոր փախստականներ ներքին տեղահանվածներ կան տարածաշրջանում։ Պետք է հնարավոր լինի վերադարձնել նրանց իրենց տները։ Մանրամասները դժվար են, մենք պետք է դրանք քննարկենք նախագահաների եւ արտգործնախարարների հետ հետագա մանրամասները մշակելու համար։ Դա իրոք բարդ հարց է, ասել է նա, տեղեկացնելով, որ իրենց այս արծի շրջանակում Բաքվում հանդիպում կունենան Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հետ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները տարածաշրջան են գալիս բանակցային նոր փուլ նախապատրաստելու եւ ապագայում բանակցությունների համար նոր առաջարկներ մշակելու։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի այսօրվանից սպասվելիք տարածաշրջանային այցին ասել է քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանը։ Ակնհայտ է, որ այցը խորհրդատվական բնույթ է կրում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները փորձելու են հասկանալ, թե հակամարտող կողմերն ինչ գնահատականների եւ եզրակացությունների էին եկել Նյու Յորքում կայացած Նալբանյան-Մամեդիարով հանդիպումից հետո։ Այսինքն փորձելու են ձգտել հակամարտող կողմերի դիրքորոշումները ճշտել, որպեսզի այդ տեղեկատվության հիման վրա կարողանան նոր առաջարկներ մշակել կամ փորձեն բանակցային գործընթացի նոր փուլ եւ թափ հաղորդել, ասել է նա. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի անընդունելի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում բռնության ծերման մասին վերնագրով զեկույցը, որևէ արժեքից սուրկ փաստաթուղթ է, որը կփոշոտվի արխիվում։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան կողմն իրականում հետաքրքրված էր, որ ավիահաժողովը եւ ցանկացած եվրոպական կամ այլ կարևոր ատյան օբյեկտիվ անկողմնապահ իրավիճակը խորապես արտացոլող փաստաթուղթ նախապատրաստվի։ Մենք ըստ էության պատրաստակամություն ենք հայտնել աջակցելու այդ գործընթացին։ Մենք մեր ուղերձներով փորձել ենք աջակցել նաև Ռոբերտ Ուոլտերին։ Մենք նրան հասկացրել ենք, որ նման բովանդակությամբ եւ անվանումով զեկույցը չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք նրան ժամանակ էինք տվել փոխելու զեկույցի անվանումը, բովանդակությունը եւ փիլիսոփայությունը, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ոչինչ չի արվել Եվ մինչև հիմա այդ զեկույցից Խավիարի հոտ է գալիս։ Այսինքն պարզ է, որ զեկույցն ընդամենը քաղաքական պատվեր է, որը գրվել է Ադրբեջանում կամ նախագահի նստավայրում կամ արտգործնախարարությունում, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Վերոհիշալ զեկույցը արձանագրել է նա, ամբողջական չի լինի, որովհետև բոլորին պարզ է, որ դա պատվեր է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը չի քվյարկի այդ զեկույցի օգտին։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ մի շարք այլ երկրներ եւս կամ չեն քվյարկի կամ ձեռնպահ կմնան։ Հետևաբար դա որևէ արժեքից զուրկ միայն արխիվի համար նախատեսված փաստաթուղթ կլինի, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Արցախի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մասնակցությամբ այսօր Ստեփանակերտում մեկնարկել է համայնքապետերի համար կազմակերպող դասընթացները։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Արայիկ Հարությունյանը կարևորելով համայնքապետերի համար կազմակերպող սեմինար դասընթացները, նշեց, որ դրանք կնպաստեն գյուղապետերի կողմից համայնքային նշանակության հարցերը լուծելուն, համայնքային սեփականությունը տնօրինելու կարողությունների, կառավարչական հմտությունների զարգացմանը հարգիտումն է ամայքի ղեկավարների հետ եւ մասնակցողները բոլորն են կարևորում են եւ բոլորն են այն կարծիքին են, որ ճիշտ եւ անհրաժեշտ միջոցառում է ծայրենից ներկայացնում։ Վարչապետն անդրադարձավ անասնապահությունը վնասում է մեր հողագործությանը շահարկվող թեմային եւ նշեց, որ նման խնդիրները պետք է լուծվեն համայնքում։ Դա պետական խնդիր չէ, դա համայնքային խնդիր է, համայնքային նշանակության, որի լուծումը պետք է լինի համայնքում եւ նույնը համայնքի ղեկավարները։ Եվ արդեն 8 տարի մենք խոսում ենք, որ էլ չգիտենք ինչ քայլ ձեռնարկենք։ Արայիկ Հարությունյանը հորդորեց դասընթացների շրջանակներում կոնկրետ անդրադառնալ այս թեմային եւ գտնել համապատասխան լուծումներ։ Եվ հիմնական թեման դարձնել համայնքի ղեկավարի պարտականությունները նման իրավիճակում եւ կոնկրետ անաստապահության կանոնակարգման առումով օրենսդրական ինչպիսի հնարավորություններ կա կամ մարտային բացատրեք ինչ պետք է իրենք անեն։ Հանրօգուտ եւ կոլեկտիվ աշխատանքը բացակայում է, պետք է ուշադրություն դարձնել նաեւ այս հարցին, ասաց կառավարության ղեկավարը։ Միայն կանոնակարգված աշխատանքի շնորհիվ կարելի է հասնել հաջողության։ Բացակայում է հանրօգուտ աշխատանքը, բացակայում է կոլեկտիվ աշխատանքը։ Եթե մարդ չի ցանկանում իր բնակարանը եւ տունը տանող ճանապարհի մաքրել, եթե հնարավոր է սալահատ պատել, եթե հնարավոր է կանաչից, կան չգիտեմ, մողախոտից, ծածկից ազատվել։ Չկա, ոչ մի գյուղում ես չեմ տեսնում, որ համայնքի ղեկավարը պլանավորում է աշխատանքի կատարում այդ ուղությամբ։ Մաղթելով արժանավետ աշխատանք Արայք Հարությունյանն ասաց, որ պետք է դասընթացներին լինել ավելի ակտիվ։ Ինչ եմ հորդորում, այս մի քանի օրերի ընթացքում փորձել ավելի համարձակ լինել, ավելի իդեմ աշխատասեր լինի, որտեղ այս մի կողմից դասընթաց է, մյուս կողմից աշխատանք է ձեր կողմից։ Բոլոր հարցերի բարձաբանումները սա, եթե կլինեն հարցեր, որը դուք հանդանում եք քննարկման թեմա դառնալ, խնդրեմ այսօր ներկայացրեք, վաղը կներկայացնեք, մյուս օրը կներկայացնեք, միջև շաբաթվա եւ համապատասխան պետական պաշտոնյաները համապատասխան բացատրություններով կամ վերլուծություններով կներկայանան ձեզ։ Վարչապետի ելույթին հաջորդեց արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանի ելույթը, ով հանդես եկավ Արցախի համանadrության մասին բարձաբանումներով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս ճանաչենք մեր երկիրը երիտասարդական հայրենաճանաչողական արշավ է տեղի ունեցել նվիրված ԼՂՀ հրճակման 24-րդ տարեդարձին։ Արշավին մասնակցել են ավելի քան 200 երիտասարդներ Արցախի երիտասարդական կազմակերպություններից, բարձրագույն եւ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից։ Քայլ արշավին իրենց անմիջական մասնակցությունն են բերել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Գարեգինե Աղաբալյանը, ԼՂՀ երիտասարդության հարցերով միջգերատեսչական խորհրդի անդամներ։ Այն անցեկացվել Մխիթարաշեն հունոտի կիրճ Քարինտակ երթուղով։ Ծրագրի մասնակիցների տասարտները ցանոթացել են տեղանքի պատմամշակութային վայրերին, Արցախյան ազատամարտի հերոսական դրվագներին։ Քարինտակում նրանք հարգանքի турք են մատուցել գյուղի զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Հենց այստեղ էլ տեղի ունեցել մասնակիցների հանդիպումը նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հանրապետության ղեկավարը կարևորել է երիտասարդների դերը երկրի կյանքում, նշելով, որ հայրենասեր եւ բազմակողմանի գիտելիքներով զինված երիտասարդությունը հայրենիքի սահմանները պաշտպանող ու նրա ապագան կերտող ամենաակտիվ զանգվածներից է, եւ պետությունն այսուհետել ուշադրության կենտրոնում է պահելու երիտասարդության առնչվող հիմնախնդիրները։ Արցախի ոստիկանության պետ Կամո Աղաջանյանը հորդակցություն է անցկացրել նվիրված ընթացիկ տարվա անցած 9 ամիսներին ոստիկանության օպերատիվ ծառայողական գործնեայության արդյունքների ամփոփմանը։ Ոստիկանապետը իր դժգոհությունն է հայտնել ծառայության մեջտեղ գտած մի շարք ուղղություններից։ Կամո Աղաջանյանը հրապարակել է գրանցած հիմնական ցուցանիշները, հատկապես հանցագործությունների եւ մասնավորապես բնակարանային գողությունների բացահայտման ուղղություններում եւ միջին հանրապետական էականից ցածր ցուցանիշներ արձանագրած ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղվարչության, Մարտակերտի Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանային բաժինների պատասխանատուներից պահանջել բացատրություններ դրանց վերաբերյալ։ Արցախում անբացահայտ հանցագործություններ չպետք է լինեն։ Մենք իզորու ենք հասնել դրան, նշել է ոստիկանության պետը։ Կամո Աղաջանյանը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությունն է սևեռել անչափահասների, ինչպես նաև նախկինում դատվածների կողմից հանցագործությունների կանխարգելման, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի եւ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, հազարարելով դրանց հետ մեկտեղ խստագույնս պահպանել հանցագործությունների գրանցման կարգ ու կանոնը, բացարձակապես ձերբազատվել հանցագործությունները թաքցնելու արատավոր երևույթից։ Այն, որ Արցախում մինչև 1828-1830 թվականները հայեր չեն բնակվել, ադրբեջանական հայտնի ապուշ երգ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, մեկնաբանելով այն, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է ֆինանսավորել ռուս ռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովի ֆիլմը, որում պետք է առաջ տարվի վերնշված գաղափարը։ Դա հայտնի ադրբեջանական ապուշ ընկերություն է, որ մինչև Ռուսաստանի, Արևելյան Հայաստանի ազատագրումը, մինչև Պարսկահայերի ներգաղթը այս տարածաշրջանում հայեր չեն բնակվել։ Սա նույն ապուշությունների շարքից է, ինչ որ Երևանն ու Էջմիածինը եղել են ադրբեջանական։ Սա ծիծաղ է հարուցում եւ անգամ զվարճացնում, բայց ամենազարմանալին այն է, որ դա արվում է երկրի նախագահի մակարդակով, նշել է պատմաբանը։ Նշենք, որ կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը, ով պատրաստվում է Գրիբոյեդովի մասին փաստավավերագրական ֆիլմ նկարահանել, հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել է ֆիլմում համատեղ աշխատանքի հնարավորությունը, ինչից եզրակացվել է, որ Ալիևը պարզապես ֆինանսավորելու է ֆիլմը այստեղից բխող հետևանքներով։ Այն է, որպեսի ֆիլմի սցենարում առաջ տարվի Ադրբեջանի իշխող ռեժիմի կողմից մշտապես գեներացվող գաղափար գաղափարը, թե Արցախում մինչև Ռուսաստանի կողմից նվաճվելը հայեր չեն ապրել եւ հայ բնակչությունը հայտնվել է այս տարածքներում ռուսական ցարական իշխանությունների կազմակերպած ներգաղթի արդյունքում։ Նման եզրահանգումների հիմք է տվել այն, որ հենց Ալեքսանդր Գրիբոյեդովն է մշակել 1826-1828 թվականներին ռուս-բարսկական պատերազմներին վերջ տալու համար 1828 թվականին կնքված Թուրքմենչայի պայմանագրին։ Հույդա Արցախի կառույցը կազմակերպել է ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արդեն 3 օր է հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի շախմատի մանկապատանեկան դպրոցում անց է կացվում ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Այն բաղկացած էր 3 փուլից՝ 2 կիսաեզրափակիչ եւ 1 եզրափակիչ։ Յուրաքանչյուր կիսաեզրափակչում խաղում են 7-ական թիմեր հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Տարիքային սահմանափակումը մինչև 25 տարեկան, ինչպես նաեւ ավագ դպրոցների աշակերտական կազմը։ Մրցույթի առաքելության ու նպատակի մասին մանրամասնում է երիտասարդական միության վարչության անդամ Արամայիս Աղաբեկյանը Հայաստանը։ Խաղը նպատակ ունի առաջին հերթին երիտասարդության մեջ սերմանելու գիտելիքի հանդեպ սեր եւ բացի սիրուց նաեւ այն բախտով մասնակիցները ապարգևատրվում են, այսինքն ունեն նաեւ անձնական շահի զգտում, առաջի տեղին եզրափակիչի նաեւ մենք նախատեսում ենք ֆինանսական ապարգև, որը եւս մեկ անգամ նրանց առաջ մղելու դեպի գիտելիքը։ Ընդհանուր գլոբալ վերցրած թե սա ինչ միջոցառումների ցանկի մի մասն է, ապա դու գիտեք, որ սա Դաշնակցության 125-ամյակի նվիրված միջոցառումների ցանկ կազմող մի միջոցառում է, որը որ մենք մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի ունենա շարունակական բնույթ։ Բայց այդ ամեն ինչից նաև որպես երիտասարդ, որը որ ցանկություն ունի իր ներդրումը դնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթական համակարգի մեջ, սա իմ առաջին քայլերն են նոր մոտեցումներով մոտենալ կրթությանը եւ ես վստահ եմ, որ Սա իմ ընդհանրեն առաջին քայլը լինելուց զատ նաև հնարավորություն է տալու մնացած երիտասարդներին, որոնք նույնպես դրա մեջ շահագրգռված են, ինձ օգնելու, փորձելու միասին լուծելու երիտասարդության արժեվ կրթական համակարգի խնդիրները։ Նշենք, որ թիմերից հաղթող է ճանաչվել Արցախի պետական համալսարանի Ռենեսանս թիմը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրել են Ստեփանակերտի 11-րդ ավագ դպրոցի Ասալա եւ Մարտունու ավագ դպրոցի Մոնթե թիմերը։ Աննա Ղուկասյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անբավարար եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց